vi iam pripensis che in la natura mondo existas maestro pri construado qui fara strukturo en pli complexa en ol multa e homa jen ni esploru la fascinan mondon de bestoi qui estas la vera e de la naturo uno el la plei fama construistoi estas la castoro vi vistias che castora e ne nenur creas la en por ilia logeoi sed ancau helpas reguligi aquo fluoin, cae crei novain ecosistemoin. Castoroi usas branchoin, coton, cae stonoin, por construi digoin, cui povas esti longai ie plurai metroi. Stiensistoi malcovris, che tiui structuroi helpas purigi aquon, cae provisi logeioin por aliai bestoi, ciel fisioi cae birdoi. Vere, castoroi estas nenur construistoi, sed ancao medi ingenieroi. Aliae mirindae architectoi estas termitoi. Ili construas gigantain termiteioin, kiwi povas atingi altoen de kelkai metroi. Tiui strukturoi havas kompleksan sistemon de tuneloi kai chambroi, kiwi helpas reguligi temperaturon kai humidetson. Ecen la plei varmai tagoi, la interno de termiteio restas agrable malvarma. Termitoi usas mixajon de salivo, tero cae plant materialo por creisi ain forticajoin, quiui estas tiel forticae, che ili povas resisti ec contrau inundo au fairo. Cae cio pri birdoi? Birdoi estas maestroi pri construado de nestoi. Exemple, tex birdoi creas nestoi el herboi cae fibroi kiui pendas ciel artajoi en arboi. Tiui nestoi ne nur protectas iliai nidoin, sed ancau imponas al inoi dum parijado. Simile, la hirundoi usas coton cae salivon por construi nestoin, kiui estas tiel forticae, ke ili povas resti dum jaroi. Ne forgesu la marain architectoin, la coraloi. Coral rifoi estas la plei grandai vivantai structuroi sur la tero, construitai de miloi da malgrandai polipoi. Tiui rifoi ne nur provisas heimon por miloi da marai spezioi, sed anca protectas mar bordoin contra ondoi cae stormoi. Cune estas mirinde, kiel tiui bestoi usas sian instincton cae naturan materialon por crei structuroin kiui ne nur helpas ilin travivi, sed ancau profitigas la tutan ecosistemon. La slosilo de ilia successo cusas en adaptigio cae cun laboro. Nature, ciu besto havas sian rolon, ca iliae construajoi estas pruvo pri la genio de evoluo. Do, la venontan foion, ciam vi vidos birdon esteton, au castor digon, memoru, vi rigardas la resultoin de verae maestroi de architecturo.